Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadılar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov və siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu studiyamızdadılar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq və elə mövzuya qoyduğumuz sualla başlamaq istəyirəm verilişi. Suriyadakı savaş dini savaşdırmı? Buyurun, Qamət bəy, sizdən başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdə və salatu və salamu alə məllə nəbiyyə vədə əmə bəd. Ə, təbii ki, bu Suriya artıq barədə kifayət qədər danışılır və mən özüm də dəfələrlə artıq çıxışlar da etmişəm bu barədə. Ə, amma qaldı ki, ə, bu savaş dini savaşdır və ya yox. Təbii ki, hadisələrdə ə, nəzarət eləsək, necə başlayıb, necə cərəyan etdi. Əvvəli burada heç bir din söhbəti yox idi. Sadəcə cəmaat çıxdı ki, öz haqlarını tələb eləməyə. Ə, lakin ə, son hadisələr görsən ki, bu din forması almaq istəyir, din surəti almaq istəyir və bəziləri istəyirlər bunu din adlandırsınlar. Ola bilər qismən müəyyən qədər ə, orada biraz, belə deyək, bir müəyyən məhzəblərin çəkişməsi var. Amma bu, böyük bir şəkildə olması elə adlandırmazdım, amma müəyyən qədər var, qismən. Qismən var. Qismən Əfan bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Burada biz siz iki qrupa bölünmək olar. Bir qrup həqiqətən din uğrunda savaşa qatıldığını vurğuluyur Amma ikinci bir qrup da var e, ki, onlar e, məncə Amma gəlin qəbul edək ki, Suriya dini dövlət deyildi. Müsəlman ölkələrindən dünyəvi amma... dövlət bəli. idi. Yəni Əsəd rejimində avtoritar diktator bir ə, e, rejim hökm sürdü. İndi də hökm sür. Bu qətliamlar da onu göstər. Amma sualınıza qayıtdıqda bəli, ə, yəni ə, dinə görə gedib savaşanlar da var Azərbaycandan. Bunları müxtəlif yollarla bu yola cəlb edirlər. Bu vaxt yəqin proqramda danışacağıq. İkinci amma mən düşünürəm ki, Maliyyəyə görə gedənlər də var. Məsələn, birinci qrup haqqında danışanda deyir ki, dinə görə gedənlər də var. Bəzən deyirlər ki, yox, ancaq pula görə gedirlər. Amma gəlin faktlara da müraciət edək. Məsələn, mən faktlar var ki, imkanlı ailələrin övladları, hətta bank işçisi, məsələn, 2000 manat maaş alır, birdən işini gücünü atır, gedir Suriyadakı savaşa yollanır. Onun pulu nəyinə lazımdır? Onun, onun artıq pulu var, maliyyəsi var, yaxşı maaşı var idi. Yəni bu artıq pula görə getmir bu insan. Bu din dini əsas tutaraq gedir savaşa qatılır. Hətta bütün Qafqazın şeyxi, e, yəni Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şurpaşizadə də öz fətvasında bəzi məmur övladlarını hədəfə götürmüşdü ki, onları maliyyələşdirən onlardır, amma ad çəkilməmişdir. Bilirsiniz, ə, e, əgər söhbət açıldısa ə, e, ə, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin ə, e, açıqlamasından Bu o, e, yəni bəli, e, fakt düzdür, faktları konkret sadalamadı, amma dedik belə bir istiqamət var ki, imkanlı ailələr, vəzifəli ailələrin övladları da gedir. Amma konkret əgər əlində misalları var etsə, onları sadalasaydı yaxşı olardı. Aydındır ki, bunu etmədi, bunu edə bilməzdi siyasi səbəblərdən. Amma o e, həmin gün o verilən fetva ilə də mən biraz onun işləyəcəyini mən təsəvvür edə bilmirəm. Çünki belə baxanda Sələfi cəmaatı, Nur cəmaatı Hacı Allah Şükür Paşazadə və həmin idarənin özünü bir avtoritar bir dini xadim kimi, avtoritar bir dini təşkilat kimi saymırlar. Ona görə ümumiləşdirib sünni cəmaatı demək olar yəni. Tək sünni cəmaət yox, məsələn e, mən ə, e, Nur cəmaəti də bu nurçular, və nurçular sadə dildə desə, nurçular özü də bu fətvanı qəbul etməyəcəklər. Onların da öz yolu var, sələflərin də öz yolu var. Bu qəbul olunmayacaq. Həm də burada bir başqa məsələ var ki, bu fətva verilərkən məqsəd o idi ki, bəli bu Suriyaya gedənlərin qarşısı alınsın, amma digər yollara baş vurulmalıdır. Ə, e, dini təhsillə bağlı boşluqlar, bunu hətta dini qurumlarca dövlət komitəsi etiraf etdi. Boşluqlar çoxdur. Bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Yəni buna buna diqqət diqqət yetirməlidir dini idarəyə. Yəni başqa məsələlər var ki, o məsələlər həll olmalıdır, amma ə, ə, tutaq ki, dünən mən məsəl Əcinavu da başlaya bilər Azərbaycanda. Ən təhlükəli budur. Mən bəli, radikal sələflərin əleyhinəyəm. Onlarla mübarizə aparmalıdır. Onları bu yoldan çəkindirməyə müxtəlif üsulları var. Meşələrdə gizlənirlər, Suriyada savaşlara qatılır. Bu Azərbaycan üçün həqiqətən real təhlükədir. Amma mən son zamanlar görürəm ki, hamını bir yerə qatırlar. Məsələn, sələflərin bir böyük bir əksəriyyəti tutaq ki, Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yaşayırlar və Azərbaycan qanunlarına riayət edir. Gündəlik sosial qayğıları ilə məşğullar. Amma Ta ki dünən millət vəkillərindən biri elə Alcalla Şükür Paşazadənin qardaşı Cavanşir hə, Paşazadə, Cavanşir Paşa qeyd edirsə ki, Binə və tic e, Sədərət Ticarət Mərkəzi bağlamaq lazımdır. Yalnız ona görə ki, orada sələflər ticarət edir. Bu kökündən yanlış yanaşma. Məhz bu yanaşma. Yəni onlar o belə çıxır ki, burada yaşamasınlar. E, yəni bu yanaşma özü belə həm digər sələflər ki, yumşaq həyat tərzini üstün onları daha çox radikallaşdıra bilər. Bu Azərbaycanı daha çox qarşı durmaya apara bilər. Biz bunu istəmirik. Azərbaycana heç vaxt məhsəb qarşı quşdurması onun tarix bu. Amma bu bu cür gedişatla hiss olunur ki, biz belə bir təhlükələrlə üzləşə bilərik. Yeri gəlmişəm, bir növə e, Sədərək ticarət mərkəzlərindən də belə bir cavab gəlib həmin deputata ki, sizin mallarınız burada satılır. O da yaxşı <laughs> cavabdır. Əslində çoxlarına bəllidir ki, tutaq ki, bizdə dini oliqarxlar da var və onlar da hansısa ticarət sahələrini inhisara alıblar və hə, həqiqətən o mərkəzdə onların da malları satılır. E, əslində o cür dini oliqarxiya qurmağın özü radikal sələfilikdən Azərbaycana az təhlükə təhlükəli deyil. Yəni ancaq ə, e, diqqəti buna yönəltmək doğrudur. Bəli, yenə təkrar edirəm, bu radikallaşma Azərbaycana təhlükə yaradır. Ta ki e, Ceyşullah və Meşə qardaşları Azərbaycan dövlətinə təhdid dolu açıqlamalar yaydılar. Və, və bunu və bir nə, və, və keçmişdə də bundan bu cür fəaliyyətlər olma. Ona görə düşünürəm bu istiqamət dövlət diqqətli olmalı. Bəli, Suriyaya gedəndə bu prosesin qarşısını almalıyıq. Bu təhlükəni biz görməliyik. Amma yenə deyirəm, bunun qarşısını alarkən hamını bir yerə qatmaq da düzgün deyil. Yeri gəlmişkən şey Qamət bəy, e, nədənsə bu Suriyaya gedən Azərbaycanlılar deyəndə sələflər yada düşür, ən çox onların adı hallandırılır. Yeri gəlmişdən İlxan bəy də elə indicə radikal sələflər deyə e, adlandırdı onları. E, Onlar siz də e, Azərbaycanda sələflərin lideri kimi qəbul olunursunuz. Onlar sələflərdimi? Buna bir aydınlıq gətirin. E, bilirsiniz, biraz e, bu barədə biraz boşluq var ölkədə. Yəni bu cəhətdən e, bəzi müəyyən tərəfləri e, öz adlarına adlandırmaqdansa hamına bir e, ad verilir. verilir. Təbii ki, sələfilik bir dənə yoldur, o da Peyğəmbərin və sahabələrin yoludur. O radikallığa qarşıdır bu yol. Bu yolun təlimi radikallığa qarşıdır. O radikal qüvvələrin heç biri sələfiliklə heç bir əlaqəsi ola bilməz. Əksinə, sələfilik radikallığa qarşıdır. Təbii ki, hər bir e, fikrin, hər bir dəstənin öz adı var. Burada e, müəyyən hərəkətlər var, təkfil var, hicra cəmatı, cihad cəmatı, bulan kök olan ixvan cəmatı və bəzi amilər bunların hamısına xavariclər deyir. Və təbii ki, başqa e, burada yollar da var. Hamısı onlar siyasi hərəkatın bəzilər sərt formasını tutublar, bəzilər yumşaq formasını. Sələfilik tamamilə bunlardan fərqlənən bir yoldur və e, əksinə biz radikallığın əleyhinəyik və bu cür təlimlərin əleyhinəyik. Hansı ki, saat təbliğat olunur, Suriyaya gedirlər və s. dəvət edirlər ona. Biz hələ təlimin əleyhinəyik. Lakin bizə özümüzə maraqlı gəlir ki, yəni bizi kimlərinsə adını yanında çəkirlər, adımızı məsələn və e, bizi başqa cür göstərirlər cəmiyyətə. Təbii ki, bu yəni xoş gəlməz haldır. De, telefon xəttində dinləyicimiz var. Onu dinləyək, sonra yenidən suallarımızı verəcəyik. E, buyurun, eşidirik, özünüz təqdim edin. Alo, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüz Abi, təqdim edin. Azərbaycan Partiyasının özü Bayramov Kazımdır. Buyurun, Kazım. Mən sizə bir şey deyərdim. Mən bilavasitə deyərdim. Heç kim evindən çıxıb ölme cedime hazırdır. Hı hı. Buna Azerbaycan rəhbərliyinin yarattığı dolayı imkanlardır. Eğer kimisə maddiyatı qaydasında onlarsa hansı axmaq gedib canını pula satar. İkinci bir halda. Ancaq pul e, bayaq da siyasi şərhçimiz də elə Qamət bəylə əvvəlcə söhbət etdiyimizdə bildirdi ki, pul burada o qədər də önəm daşımır. Onlar bəziləri pula görə gedirlərsə də bəziləri e, cihada görə gedirlər. O Bu dəqiqə deyəcəm, üzr e, istəyirəm. Buyurun. Şansa. Buyurun, Gecib buyurun. bir halda cəmaətin e, deməli əsəbi ilə olsun oynayırlar. Düzdür. Qoy, qoyacağım e, mevzu mevcut danışma məqsədə uyğun deyil. Başaqsan, keçən ayın e, 28-lər əməkdar art Məhəbbət müəllim yeri dünyasını dəyişdi. Hə, aydındır. Aydındır fikirləriniz. Çox xahiş edirəm. Mövzudan yo, yo, yo. kənar mövzudan kənar məsələlərə toxunmayaq. Biz e, çox xahiş edirəm, e, mə, e, Məhəbbət Kazımov e, dünyasını dəyişib, amma bunun Suriyaya gedən Azərbaycanlılara heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəqin ki, mövzudan kənar, yəni e, vaxtdan sui-istifadə etməyin xahiş edirik əziz dinləyicilərimiz. Və e, Qamət bəy, cihad məsələsinə toxunaq. E, dediniz ki, orada gedən qismən e, dini savaş hesab etmək olar. Əvvəli hansı ki, belə başlamamışdı başlamamışdı. Heç den üzərində başlamamışdı bu savaş. Onda bu cihad nədir? Bu cihad çağırışları nədir? Ə, bəzi e, o necə qeyd etdim o siyasi hərəkətlər var. Ə, kökləri müsəlman qardaşlara bağlı olan. Onlar ə, e, onların bir qismi cihad cəmaəti adlanır. Hı -hı. Bunların fikirləri odur ki, ə, e, oturmaq olmaz. Cihad eləmək lazımdır daima. Məsələn, hətta bir yeri aldığın orada otura bilməzsən. Davam eləməlisən. Ona görə onlar belə ə, e, çağırışlar daim olanda müharibəyə. Yəni. daima müharibədə. Bu da təbii ki, dinlə dinə ziddir. Çünki bu dini kimə ki gəlib bu din Məhəmməd peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə, o həmişə cihad eləməyib. O sülh eləyib. Müharibə ol, etməyən vaxtları da olub. Sadəcə onlar bəzi e, yəni dəlilləri götürüb elə başa düşüblər ki, daima cihad eləmək lazımdır. Ona görə onlar bu, bu cihadın məqsədi nə? E, bu cihadın əsas məqsədi Allahın adını yüksək tut tutmaq üçündür. Allahın adını yüksək tutmaq üçün. Lakin təbii ki, indi Suriyada deyək ki, orada cihaddır, biraz sual işarəsi yəni altındadır o. Çünki Birinci orada cihaddan heç bir əlamət yox idi. Orada tamam başqa mövzu idi. Lakin sonra e, buna cihad donu qeydirildi və amma əslində belə orada cihadın olmağı yenə deyirəm, böyük alimlər tərəfindən təsdiq olunmayıb. Hı -hı. İlxan bəy, buyurun, siz cihad barəsində deyə bilərsiniz. Valla cihad barədə yəqin ki, kompetent fikirləri Hacı Qamət söylədi. Mən daha çox dövlətin bu məsələyə yanaşmasına toxunmaq istəyərdim. Yenə də qayıdıram Qafqaz müsəlmanları idarəsinin son toplantısına. Bəli, vaxt var idi ki, bu mövzu o qədər diqqət çəkmirdi. Amma hər gün ə, Suriyada bir az ən azı bir Azərbaycan vətəndaşının ölməsi barədə xəbər gəlir. Və istər-istəməz mediada bu məsələyə diqqət yönəltməli oldu. Dövlət strukturları da Qafqaz müsəlmanları idarəsi də dünən parlamentin iclasında millət vəkili fikirlər böyük əksəriyyət ancaq belə bu mövzudan danışıqlar və yaxud bir qədər əvvəl də dediyim kimi iki radikal qrup, terrorçu qruplaşma var ki, Azərbaycanı təhdid edir. Keçmişdə də onlar bu əməllərə əl atıblar. Hətta cəmiyyətə qarşı da bir terror aksiyası həyata keçirmək istədilər. Və yaxud bir məş məşhur ekstrasens var idi. Etibar Erkin onun həyatına sui-qəsd olmuş. Bunlar bu hadisələr Azərbaycan həyatında. Amma yenə təkrar edəm, bir məsələni o birisindən ayırmaq lazımdır. Çoxsaylı hissə var ki, sələflər bəli, onlar gündəlik qayğılarla yaşla din dini ibadətlərini həyata keçirirlər. Bir də var ki, radikallaşan təbəqə onlarla dövlət mübarizə aparmalıdır. Onlar radikallaşma radikallaşma qoymur. Amma problem ondadır ki, yəni bəzən o birincilər adlandırılmış kobud desək ki, Azərbaycan qanunlarına hörmət edirlər, dini ibadətlərə məşğul olur. Bəzən hiss olunur ki, onlardan tutaq ikincilərə qoşulanların sayı bir qədər nisbətən artmağa başlayır. Bu da Azərbaycan üçün məncə təhlükədir və bir maraqlı da fakt ondan ibarətdir ki, tutaq ki, bəzən xarici dəstək haqqında da danışılır. Hı. Yəni bə bəzi hallarda Səudiyyə Ərəbistan adını da çəkilir. Mən buna tərəfdar deyiləm, çünki Səudiyyə Ərəbistan özü də terrorla mübarizədir və bu günlərdə verdiyi qərara görə Suriyada döyüşçülərə qarşı cinayət işləri açıblar və bu günlərdə bir bizim bir qəzetə də bir məktub göndərmişlər ki, bizim özümüz terrorla mübarizə məqsədi ilə BMT-yə 100 milyon dollar keçirmiş. Mən razıyam. Yəni Səudiyyə Ərəbistan birbaşa adını adlandırmaq doğru olmaz. Amma ola bilər ki, həm Səudiyyə Ərəbistanda, həm digər dövlətlərdə müəyyən şəbəkələr var ki, bu radikalları dəstəkləyirlər və o şəbəkə Azərbaycanlıların Suriyaya keçməsində də müəyyən rol oynayır. Bir bir misalı da çəkim. Buyurun. E, fikir verin. E, Qafqaz müsəlmanları idarəsində toplantı oldu e, fitva verildi və o, onun sabahı hansısa bir saytdan Allah şükür Paşazadə qarşı kompromat materiallar yayılmağa başladı. Yəni hə, yer gəlmişin Azadlıq radiosunun, yəni e, e-mail adresinə də gəlmişdi. Fə, e, səhv etmirəmsə belə Fətullah Güna, e, Gülən sevdalılarından belə bir ism arzusu. Mən o, o sənədlərə diqqətlə baxdım. O sənədləri sıradan bir e, hansısa bir qrup hazırlaya bilməz. Orada konkret adlar var, ölkələr var, nə qədər e, e və kimlərdə maliyyə yardımı. Demirəm ki, bu həqiqətdir. Amma məndə təəssürat yarandı ki, bunun hansı xarici bir şəbəkə bu məlumatları ötürə bilərdi. Müəyyən qədər Ətaş e, Paşazadənin fətvasından narazı qalıblar və o şəbəkə fəaliyyətə keçib və konkret tutaq rəqəmlər və sənədləri qoyub ortaya. Necə ki, bu saat <laughs> Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib evet. Ərdoğan paralel dövlətlə mübarizə apar və deyir ki, paralel dövlət bizi dinləyir, görüntülərimizi alır, dövlətin içində yer alıblar, bizə qarşı savaşırlar. E, bu da əslində bir şəbəkədir, çünki o lider Pensilvaniya ştatında Amerikada yaşayır və ona çağırış edirlər ki, qayıt Türk. Eynilə oxşar hadisələr sanki Azərbaycanda da cərəyan edir. Fətva verildi, bu xaricdə kimlərsə xoşuna gəlmədi və buna qarşı kompromat sənədlər ortaya qoydu. Deməli xarici şəbəkə var və həmin xarici şəbəkə həm radikalları maliyyə maliyyələşdirir, həm də tutaq Azərbaycandan ə, Suriyaya getməsinə bir keçid rolunu oynayır. Amma bu saya qayıtmaq istəyirəm ki, say həqiqətən artır. Bax gəlin bir misala da müraciət edək. 90-cı illərin ortalarını və sonunu götürün. 2 Çeçenistan savaşı oldu. Və bu Çeçenistan savaşında o vaxtda sələflər qoşulurdu o savaşa. Hı -hı. Amma mən indi xatırlamıram ki, həmin savaşda hansısa bir Azərbaycanlı sələfi iştirak edərdi. Çünki o zaman indi Hacı Qamət bəlkə də mən səhv edirəm, səhvimi düzəldər. O qədər populyar deyil idi bu cərəyan Azərbaycanda və o savaşlarda bir Azərbaycan sələfinin savaşdığı və öldüyü haqqında bizdə elə bir məlumat yox idi. Amma indi baxırıq 2000-ci ildən sonra populyarlaşır bu cərəyan və müəyyən hissəsi də radikallaşıb, sayı da çoxalır. Əgər əvvəl biz ancaq şimal bölgələrindən, Qaxdan, Zakataladan, Balakəndən insanların gəlib Suriyada savaşdığını deyirdiksə, indi başqa faktlar gəlir. Naxçıvan, Masallı və, və yaxud Sumqayıtdan da gedənlərin sayı çox və bir Bakının və dövlətin bir yanlışlığına da diqqət çəkmək istəyirəm. Elə Hacı Qamət özü burada da özünün yanında demək istəyirəm. Əslində Əbu Bəkir məscidinin qapadılması məncə yanlış qərar idi. Niyə onu əsaslandıra bilərəm? Bəli, məlum partlayış oldu, məscid qapadıldı. Amma o məscidə heç olmasa bu cəmiyyənin insanları toplaşırdılar. Və Hacı Qadmət də bildiyim qədər buradakı çıxışlarından da belə belə başa düşürəm ki, bəli, Suriyada bu radikalların Suriyada gəlib savaşması əleyhinədir. Ya Azərbaycan dövləti onun üçün də əsasdır. Yəni O məscid açıq olsaydı insanlar yenə də ona toplaşacaqdı və bu dövlətçilik fikirlərini eşidəcəkdilər. Amma indi görürük ki, o məscid qapalıdır və müxtəlif qruplar özləri müxtəlif məscidlərə yer gəlir. Dövlət də nəzarət etdirib belə baxanda. Və o nəzarətdən qalanların bir hissəsi də kimlərinsə təsiri altına düşür və radikallaşırlar. Məsələn bu gün bir informasiya oxudum ki, Bakının hansı adını çəkmir, hansısa məscidində Elə onlara qarşı olan münasibət də onları radikallaşdıra bilər. Dəfələrlə Azadlıq radiosunda ə, e, şimal bölgələrində polis idarələrində sələflərinin saqqalının ə, e, məcburən qırxılması, qırx ə, e, yəni polislər Bəs Əcinovu mən ona ona hə? işarə vuram bu, ki, dövlət Əcinovu bundan bəli. Yaradır. Dünən o Paşazadənin çıxışı çox təhlükəli bir çıxış Azərbaycan Azərbaycan parçalaya biləcəyi çıxışdı və siz dediyiniz hərəkətlər və Əbubəkir məscidinin qapadılması. Yəni nəzarət əldən çıxdı. Bax bu gün o yenə də informasiyaya qadirəm. Bir məsciddə açıqlama verilib ki, oranın hansı axundu bu onlara yol göstərmiş Suriyaya getmək ə, e, gedə bilər. Mən indi fikirləşim ki, o insanlar həmin 20-30 nəfər olublar. Əvvəlki də Əbu Məs Əbubəkir məscidinə getsəydilər ibadətə, bəlkə də o yolu tutmazdı. Ona görə və dövlət də bu məsələdə bir qədər incə siyasət yürütməlidir. və e, dediniz Şübhəsiz ki, onların arxasında görünməyən hansısa bir xarici, e, belə deyək də, invest investor var ki, onları maliyyələşdirir. E, məqsəd nədir, Elxan bəy? Məqsəd nə ola bilər? Məqsəd o ola bilər ki, bilirsiniz, yenə təkrar edirəm, Azərbaycanda tarix boyu məhsəb qarşıdurması olmayıb. Bax Suriyada indi niyə savaş gedib? Məsələn biz aysberqin görünən tərəfini görürük. Bir tərəfdə Əsəd qüvvələri, Bəli. bir tərəfdə Azad Suriya ordusu dünyəviliyin tərəfdarı, digər tərəfdə üçüncü bir təhlükəli qrup Al-Qaida və ona bağlı terrorçu qruplar. Aləm qarışıb bir-birinə. Rusiyanın, İranın, Qərbin maraqları, Türkiyə özəl mər, ya Suriya artıq yaddan çıxıb. Əgər Əsəd ilkin mərhələdə islahatlara gəlsə heç bu qarşıdurma bəlkə də olmaz. Amma indi nə baş verir? Bütün o bölgələrdə yığışan o terrorçular Əfqanistanda hamısı tökülüşüb gəlir Suriyaya. Yəni Klondak sayılır da ingiliscə desək. Orada savaş gedir. Eləcə də bəzi maraqlar var ki, məsələn Livanlaşdırılır da belə deyək Suriya. Livan Faktiki üç yerə parçalanıb, İraqı üç yerə parçaladılar. Faktiki düz biz bəyənmirdik Səddam Hüseyn rejimini, amma avtoritar rejim adlandırırdıq, amma heç olmasa İraqın bütövlüyü vardı və bu qədər qətliamlar yox idi. Amerika birinci hissəni göy uğurla həyata keçirdi, gəldi Səddamı devirdi, amma sonra ikinci hissəni heç nə edə bilmədi. Əfqanistanda da edə bilmir. Yəni qətliamların qabağı alınmır. O İraq Səddamın dövründə orada terrorçu qruplar yox idi, terror yox idi. İndi hər gün yüzlərlə insan terror partlayışlarının qurbanı olub məzhəb savaşı gedir. Onsa bu problemin nə vaxtı? Ola bilsin hansısa xarici maraqlar Azərbaycana da belə təsir etməyə çalışır. Çünki Azərbaycan həqiqətən bölgənin açar dövlətinə çevrilir. Bölgədə rolumuz artır, enerji resurslarımız dünya bazarlarına daşınır. Bunu istəməyən, buna qarşı çıxan dövlət və ə, qrup maraqları ola bilər. Və onlar maraqlı ola bilərlər ki, Azərbaycanda məhsəb qarşıdurması müəyyən qədər artsın. Azərbaycanda şiələr var, sünnilər var, ə, sələfilər var, Nur cəmaatına bağlı insanlar var. Məsələn, Nur cəmaatı nə Azərbaycan müstəqillikdən sonra peyda oldular. Onlar Bəli. Azərbaycanda və indi güclüdülər. Ə, qəzetləri var, məktəbləri var, universiteti var, ə, radios, televiziyası var. Çox güclü bir mərkəz halına gəliblər və mən Türkiyədəki hadisələri görəndə bir qədər özüm də ehtiyatlandım. Əgər dedim Türkiyədə bu işləri görə bilən bir cəmaat nədən bu işi məsələn gələcəkdə Azərbaycanda görənməz? Yəni tək söhbət tək radikal radikal sələfilərdən getmir. Bütün istiqamətdə də radikallaşma varsa, bu dövlət üçün təhlükədir və bu dövlət bu bu istiqamətləri nəzarət altına almalı. Həm sələfilərdə, həm şi tutaq şiələrdə kobud desə, həm nur cəmaatında. Amma prosesləri incə idarə etmək lazım. Məscid qapatmaqla, kiminsə saqqalını qırxmaqla, sədərək və binə ticarət mərkəzini qapatmaqla dövlətə heç kim xeyir verməyəcək. Əksinə dövləti daha çox vətəndaş qarşı durmasına sürükləyə bilərlər. Ə, yeri gəlmişkən demokratik ölkədə əqidə azadlığı azadlığı da olmalıdır. Bu da e, e, yəni konstitusyon, konstitusyon hüquqlardan biridir. E, belə fikirlər də var ki, Qamət bəy Türkiyə ərazisindən ora keçməklə gedənlərlə yanaşı İran ərazisindən ora gedən Azərbaycanlılar da var, hansı ki, e, belə fikirlər gəzir ki, onlar da Bəşər Əsədin tərəfindən e, qarşı tərəfə qarşı vuruşurlar. Belə çıxır ki, orada Azərbaycanlılar həm də bir-birinə güllə atırlar. Bəli, belə faktlar var, bəli. Hı. Çünki düzdür, mətbuatda ancaq sünni tərəf e, qeyd olunur ki, ancaq e, cürbəcür sünni cəmaatları gedir, amma əslində şiə cəmaatı doğru gedir. Yaddan çıxarma lazımdır ki, Liviyada Livan Livanda Hizbullah təşkil hərəkatı Nəsrullah o da fitva verib ki, Suriyaya gəlin və orada danışaq, yəni çağırıb həm sünniləri, həm şiələri. Və ona görə e, həmçinin Əsəd tərəfdə hətta ermənilər də döyüşür. Yəni, yenə deyirəm ki, orada maraqlar çoxdur. Həm Əsəd tərəfdə döyüşən, hətta ə, e, Rus Ruslar da döyüşür və s. İrandan və həmçinin müxalifət tərəfdə də o necə həmkarım da buyurdu ki, çox qarışıqlıqdır ora. Lakin yenə mən o məsələdə toxunmaq istəyirəm ki, belə fikirlərin yayılması, çoxalması təbii ki, marifləndirin, marifləndirməyin olmaması nəticəsindədir. Təbii ki, məscidin bağlanması və hətta Əbu Bəkirdən qabaq ən birinci Sungaytda Bəli. O məscidin bağlanması böyük təsirlədir. Məhz Sumqayıtda məhz radikal fikirli adamların çoxalmasına. Ən böyük səbəblərdən ən böyük səbəb budur. Həmçinin Əbu Bəkirdə də. Tə təəssüf ki, Əbu Bəkirdə o hadisədən sonra heç toplantı olmadı, heç belə e, çıxışlar olmadı. Əksinə deyildi ki, bu onların arasında olan, öz aralarında olan söhbətdir və qapadıldı söhbət. Bağlandı və nəticədə indi görürsünüz ki, bax, indi o fikirləri bilmirik necə qabağına alaq. Təbii ki, o fikirlər ancaq qabağın Ə, e, ancaq maarifləndirmə yolunu almaq lazım olacaq və ə, e, çox təəssüf ki, heç bir məscid, heç bir qurum, belə bir qurum yoxdur ki, o fikrə qarşı art, əlavə bir dənə fikir gətirsin, onları qane etsin. Qanət bəy, Elxan bəy deyir ki, onları ə, e, kimsə maliyyələşdirir. Bu fikirlərlə razısınızmı və məqsədləri nə ola bilər? Ola bilər, ola bilər. Bilirsiniz, bu böyük bir söhbətdir. Bu nəinki Azərbaycanın problemidir. Bu həmçinin o köhnə Sovet hökuməti ölkələrinin problemidir. Həm Avropanın özündə problemdir. Həm Amerikada. Çünki orada Suriyada ə, e, bəzi yəni fikirlərə görə 85-85 ölkəyə yaxın müxalifətdə adam döyüşür. Yəni bu bir dənə Azərbaycana aid məsələ deyil. Bu problem hamısı üçün böyük problemdir. Və təbii ki, ola bilər maliyyəşdirmə olsun bu sirri yollarla, gizli təşkilatlar tərəfindən, amma dəqiq məndə düzdür, belə bir məlumat yoxdur dəqiq. Hı -hı. Evet, yenə e, telefon xəttində dinləyicimiz var. E, buyurun, eşidirik sizi. Buyurun eşidirik sizi. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Qovalarınızı salamlayıram. Əleyküm salam, buyurun. Bu Suriyada gedən döyüşə görə deyirəm. Yəni Özünüz bu, təqdim edin lütfən, sonra mövzu. Arasında olan bir müharibədir. Yəni sadəcə bu müsəlmanlar da, bizim bədbəxtlər də, onların əlində bir dənə silahdır. Çox xahiş edirəm. Hə, hə. Ya İraqda mı, ya məsəl üçün Liviyada mı, kimsə onlara xilafət mi verdi, ya məsəl üçün kimsə onlara İslam dövləti yaratdı mı, yox. Ya orada orada yəni döyüşənlər İraqda döyüşən, Liviyada döyüşən, ə, e, məsəl üçün hamısı muzlu döyüşçülərdir. Hardan hara gəldik, daşıyıb tökürlər ora, oradan da bura. Mən məsəl üçün özüm ə, e, əvvəllər Əbbəkir e, məscidinə təzə-təzə gəlib gedirdim, ə, bağlamamışdan qabağa, məsəl üçün harısı bir, Hı -hı. bir aydır. Məsələn, namaza başlayırdım. Məsələn, o məscid bağlanandan sonra, məsələn, orada dərslərə qulaq asırdım həqiqətən də. Orada məsəl üçün insanın öz ruhunu tərbiyə edir. Həyatda çox şey başa düşürdü. Məsəl üçün, əvvəllər mən deyəlim ki, xristianlara başqa cür baxırdım. Məsələn, başa düşmürdüm ki, İsa peyğəmbər də var, məsəl üçün, Musa peyğəmbər də var. Ya onlar bizi kim kimdirsə, ya məsələn ailədə ataya, anaya necə davranmalıyıq? Məsələn ataya, anaya baxmaq elə özü bir cihaddır. Ya bunların hamısını orada başa düşdüm, orada anladım. Məscid bağlanandan sonra da məsəl üçün bu dövlət başa düşürmü ki, məsəl üçün belə məscidləri bağlamaq, ə, e, yəni insanları özlərini elə məcbur edir ki, keçsin o terror məsələn təşkilatlarına, hansı evlərdə, hansı podvallarda, hansı saytlarda başlasın məlumat almağa. Yəni qamət e, Həzrət Qamət məsəl üçün dövlət strukturlarından danışırmı? Bunları onlara başa sala bilirmi ki, yəni görürsünüz məsəl üçün o məscid belə bağlanandan sonra tavanlarda nə qədər bu terrorizmə, radikallığa məsəl üçün e, başlayıb onlar o tərəfə getməyə, yönlənməyə. Yəni Qamət Hacı Qamət məsəl üçün maraqlanır, danışır mı məsəl üçün? Məscidimiz məsəl üçün açılacaqmı, açılmayacaqmı? Nə xəbər var? Aydındır fikirləriniz, amma özünüz təqdim etmədiniz. Hüseyndir, Hüseyn Nadir. Aydın, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Buyurun Qamit bəy, cavablandırın dinləyicimizin sualını. <clears throat> Təbii ki, məscidin açılmağı barədə heç bir məlumat yoxdur hələ bizim özümüzdə də. Amma qaldı ki, məlumatlandırma artıq hər şey göz qabağındadır. Yəni məscidin bağlı qalmağı ən birinci dövlətin özünə zərərdir. Yəni bunu başa düşmək lazımdır ki, ən birinci məscidin bağlı olmağı dövlətin özünə zərərdir. Və من ببینم یه نه bunun üzərində məsuliyyət daşıyır. Yəni bunun üzərində fikirləşmək lazımdır. Hı -hı. Və son məlumatları mən çatdırmaq istəyirəm. Suriyada daha 3 Azərbaycan vətəndaşı Hı -hı. öldürülüb. APAnın xəbərinə görə bu barədə Əsədə qarşı döyüşən sil ə, e, silahlı qruplara məxsus saytlar məlumat yayıb. Məlumata görə Əl-Nusra cəbhəsi sıralarında Bəşər Əsədə qarşı vuruşan Azərbaycanlılar hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Silahlılar həmin şəxslərin fotolarını da yayıblar. Öldürülən Azərbaycanlılardan ikisinin kimliyi açıqlanmasa da digərinin adının Urfan olduğu bildirilir. Məlumata görə Urfanın daha bir qardaşı kişi isə bir neçə il əvvəl Əfqanistanda öldürülüb. Yeri gəlmişim, bu vaxta qədər e, belə yüzlərlə ölüm xəbəri eşitmişik. E, və Suriyada döyüşən Azərbaycanlılar ölkə müsəlmanlarına müraciət ediblər. Yəqin ki, xəbərdar e, Qamət bəy bu barədə də Avropa Info xəbər verir ki, Furkan Azəri ləqəbli Azərbaycanlı döyüşçü tərəfindən yayılan müraciət mücahidlərə məxsus saytlarda yayımlanıb. Müraciəti Suriyada döyüşən Azərbaycanlılar barədə Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun dediklərinə cavab olaraq yaydıqları olduqlarını deyən müəllif həm ölkədə yaşayan müsəlmanlara, həm də vicdanlı, ədalətli şəxslərə müraciət etdiklərini bildirir. Bu məktubu zülm altında inim-inim inləyən müsəlmanları, İran, erməni, rus zalımlarına qarşı vuruşan azərbaycanlı mücahidlərə böhtan atanlara qarşı yayırıq. Ey müsəlmanlar, hansısa bir yerdə ki, iki heyvana əziyyət verilsə, iki ağac kəsilsə, bütün təşkilatlar və dünya ayağa qalxar, vicdanları istirab e, duyar. Baxın, Suriyada 150 min insan qətl edildi və bu qətillər davam edir. Bunların 14 min uşaq, 10 mini qadındır, 250 minə yaxını Bəşər Əsədin e, e, silahlar tərəfindən həbs olunub, 80 min insandan xəbər yoxdur. Bütün bunlar dünyanın gözləri önündə olur. Yox, e, yoxsa Əsəd və ailəsi zalım deyilmi? Suriya xalqı aciz və zəif e, vəziyyətdə deyilmi? Qardaşlıq haqqları yoxmu? Qardaşlıq sadəcə bayramlarda bir-birimizin evinə qonaq gedib şirniyyat yemək və gülməkdən ibarətdirmi? Ey müsəlmanlar və sözdə vətənsevərlər, bu gün Suriyada Əsəd tərəfindən savaşan ermənilərin 90-cı illərdə Qarabağda vuruşduqlarını və Xocalı qətliamında ön e, səhvlərdə olduqlarını bilmirsiniz bilmirsinizmi? Bunların türk düşməni olduqlarını və ermənilərin bəşər əsədlə ta o zamanlardan bağlılıqlarının olduğunu bilmirsinizmi? Ermənistanın ən yaxın dostlarından olan İranın bugün Suriyada qətliam törətdiyini xatırlamağa ehtiyac varmı? Və e, müraciət bundan sonra gedir və çağırışlar var və digər insanlara və onlara qoşulması ilə bağlı və e, filan. E, yəqin ki, e, hamınız oxumusunuz, çağırış olduğu üçün mən oxumaq istəmirəm. Münasibətiniz necədir? Ə, münasibətim budur ki, birinci hər adama da münasibət bildirmək düzgün deyil. O bilinmir kimdir. Birinci müəyyən ad, samballı adamdır ki, ona cavab verir. Amma demək istəyirik ki, söhbət gedmir. O, orada nə qədər ölüb adam, düzdür, hamımıza bu təsirlər, o uşaqların ölməyi, o qadınların ölməyi və ya əsədin özündən söhbət gedmir. Söhbət gedir ki, buradan gedmək şəri cəhətdən düzdür, yoxsa yox. Və bu mənim fikrim deyil, mənim adım daha orada çəkilir. Bu, böyük alimlərin fikridir. Böyük alimlərin fikridir və ən böyük də səbəblərdən biri nə üçün ora gedmək düzgün deyil? Oranın əhalisi özü qadirdir əsədlə müharibəni eləməyə. Yəni, bu, yəni canlı daxil belə daxil işidir və onlar kifayət qədər orada var. Onların özlərindən dəfələrlə eşitmişik. Bu e, videolarına baxmışıq YouTube-da və s. ki, e, onlar özləri deyirlər ki, bizim canlı qüvvəyə ehtiyacımız yoxdur birdən əksi olsa, müraciət eləsələr ki, bizim Hət, dəstəyə ehtiyacımız var. Amma müraciət olsa, o da təbii ki, şəri qayda qanunla. Biz baxacaq, əgər məsələn dövlət mani olmursa və valideyn icazə verirsə və şəri cəhətdən geyib orada döyüşmək düzgündür yoxsa yox? Çünki orada çox qarışıqlıqdır. Özə buradan onu... gedənlər bilirsiniz problem nədədir? burada orada bölünmələr ə, e, çox bölünmələr var və bəzi bölünmələr elə ə, e, müxalifət özü ittiham edir o bölünməni ki, o dəstəni ki, Əsəd o dəstəni özü qurub. Əli. Əsəd o, o dəstəni özü qurub, xüsusən də Şam və İraq dövləti. Və çox təəssüf ki, buradan gedənlərin də çoxsu məhz ora gedirlər o dəstəliyə qoşulmağa. Birbaşa terrorçu qruplaşma. Bəli və bu maraqlıdır və çox qarışıqlıqdır. Ona görə belə e, hallarda birinci cihad adlana bilməz bu hadisə, bu müharibə. İkinci də söhbət ondan getmir orada nə qədər. Əksinə bizim danışımız odur ki, birinci tənqid olunmalıdır bu söhbəti başlayanlar. Bu söhbəti başlamamışdan qabaq fikirləşmək lazımdır ki, bu müharibədir, uşaq öləcək, qadın öləcək. Lakin bu məsələ həlli indi biz axtarırıq. Həlli də budur ki, buradan gedmək, ora düzgün deyil, çünki oranın əhalisi kifayət qədər var, onlar özlərini müdafiə edə bilərlər. Mən bir şey başa düşmürəm, Qamət bəy, Elxan bəy, sonra sizə söz verəcəyim. Sadəcə siz sadə izahını bizə başa salın. Bəli. E, e, Suriya düzdür, dini dövlət deyildi, amma əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır. Müsəlman ölkəsidir, bəli. Müsəlman ölkəsi kimi tanınır bütün dünyada. Bunda, yəni öz daxili işi, yəni hakimiyyət, yəni iki tərəfdən də müsəlmanlardır bir-birinə mübarizə aparan. Belə çıxır ki, burdan gedənlər yenə orada müsəlmanları e, qırırlar. Bu cihad sayıla bilərmi? Bilirsiniz, cihad ancaq oranın əhalisi üçün ola bilər. Əgər gəlib evini qarət eləsə və s. Amma biz birdən buradan gedənlər üçün o cihad sayılmır. Buradan gedənlər üçün o cihad yəni, adlandırmaq... Yəni, mən demək istəyirəm ki, müsəlmana qarşı cihad olurmu? Yox, müsəlman müsəlmanla döyüşəndə cihad anlamır o. Hı -hı. Sadəcə bir hissə, obrisi hissə bir öz, ad, öz adları var, bir adla adlanır, amma cihad adlanmır bu. Hı -hı. Cihad adlanır o vaxt ki, müsəlman kafirlərlə döyüşəndə Allahın adını yüksək tutmaq üçün. Onda cihad adlanır. Buyurun, Yaxan bəy. Bilirsiniz mən nəyə xatırladıram? Yəni indi belə bir fikirlər yayılır ki, məsələn o radikal təbəqədən də eşidirik ki, biz ona görə Suriyada gəyirik ki, savaşa, çünki burada savaş yoxdur. Biz lazım gəlsə Qarabağ uğrunda da savaşa bilərik. Əslində bu bəhanədir. Qarşımızda Mübariz İbrahimov örnəyi var idi. Ona nə ali başkomandan əmr vermişdi, nə də müdafiə naziri. O bir gün silahını götürdü, sərhədi keçdi, getdi, düşmənə də itki verdi və qəhrəmancasına həlak oldu. Yəni savaşmaq istəyən özünə Azərbaycana da məkan tapıb qəhrəman İrfan kimi şəhid ola bilər. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki qaldı gedib savaşıb ə, və sonra Azərbaycana təhlükə yaratmaq məsələsi. Bunları da iki qrupa bölmək olar və hər ikisi Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Yəni bir qrup sayı da getdikcə artır. Əgər artıq yüzlərlə şəhiddən biz söhbət açırıqsa, deməli sağ qalanlar elə bunlardan 2-3 dəfə çoxdur. Yəni belə kobud hesablama ilə 300-400 nəfər Azərbaycanlı ola bilər. Hal-hazırda savaşılır. Bu çox böyük rəqəmdir Azərbaycan kimi kiçik ölkə üçün. İki qrupa bölünə bilər. Birinci qrup savaşa ya ara verildikdən, ya Orada bitdikdən sonra hansı ki mən proqnozlaşmıram ki, yaxın illərdə orada savaş bitəcək. Amma hər halda belə bir proqnoz versək, bir hissəsi geri qayıtmaq istəyəcək. Bu təhlükədir Azərbaycan üçün. Amma geri qayıtmaq istəməyənlər daha böyük təhlükədir. Çünki hər ikisi o terrorçu qrupların nəzarəti altındadır və onlar necə qayıdacaq Azərbaycana və yaxud orada qalsa o qruplardan hansı təlimatları alacaqlar. Bu da təhlükə. Ona görə dünən mən parlamentdəki dinləmələri, bu ə, Suriya ilə bağlı fikirləri izlədikdə bəli, müəyyən fikirlərlə mən razı, razıyam ki, məsələn Zahid Oruc qeyd etdi ki, artıq Suriyaya gedənlər haqqında cinayət işi açılmalı. Bəli, bəlkə bu da bir ondan təsirli bir mübarizə forması. Amma parlamentdə Türkiyədə artıq bu qüvvəyə minir. Bəli, amma parlamentin sədri ilə də razıyam. Oqtay Əsədovun fikri ilə də razıyam ki, hamını ə, biz terrorçu kimi qələbə verənməli, çünki aldadılıb gedənlər də ola bilər. Onlara şans da tanımalı. O da necə Qamət bəyin də söylədik. O da maarifləndirmə yolu ilə, bəli, onları maarifləndirmək və bu işə cəlb etmək. Amma maarifləndirmə necə olmalıdır? Bu günlərdə ə, ə, il yekununda bir yas mərasiminə getmişdim. Hə, molla deyir ki, <laughs> Şaxta baba saxtakarın belidir, şəxsiyyətsiz bir adamdır. <laughs> yəni Şaxta baba ümumiyyətlə yoxdur. Yəni belə bu cür maarifləndirməklə biz problemlərimizi həll etməyəcəyik. Yəni ona görə maariflən ham maarifləndirmədən danışır, amma bir konsepsiya qoysun ortaya. Nə, bu nə olacaq? Yoxsa belə saxtakarına biz heç kim maarifləndirə bilmir. Əksinə daha da e, onları özümüzdən uzaqlaşdıracaq. Bəli, indi dövlət təhlükəni anlayır. Hamı bu prosesə qoşub müxtəlif yollar axtarır aparır və ə, e, tutaq ki, Azərbaycan daxili işlər nazirliyi açıq etiraf etdi ki, bu prosesi nəzarətdə saxlamaq çətindir. Həqiqətən çətin. İnsan Azərbaycanı tərk edir, getmir, demir ki, gedirəm Suriyada savaşmağa. Ailəsinə də yalandan deyir ki, hansısa ölkədə iş, Türkiyədə işləməyə gedirəm. Bəli. Gedir Türkiyə işləm, bunu sən sərhəddə saxlaya bilməzsən ki, hər hansı bir adla. Bu qanun pozuntusu olur. Gedir sərhədi keçir Türkiyədə də o məlum şəbəkə onlara dəstək verir E, pul verir, yardım edir. Çatandan sonra 30-40 günlük eşitmə görə təlimlərdən keçirirlər və hətta müəyyən kontraktlar da imzalanır ki, o bu deyəcək sənə bir şey olsa, pulun ailəvə çatacaq və mən özüm də şahidiyəm ki, məsəl üçün bir ə, e, tanıdığım bir insan var ki, orada tutaq ki, e, e, döyüşlərdə ölüb və onun indi ailəsinə həqiqətən yardım edilir. O necə edilir, hansı formada Yolla edilir. Edilir. Onun özü də xeyli müəmmalıdır. Yəni bu bu məsələlərə dövlət xüsusi diqqət göstərməlidir və bu prosesdə ə, e, diqqətli izləməlidir. Amma tutaq ki, dünən mən <laughs> xarici işlər naziri Elman Məmmədovun bir açıqlamasında eşitdim ki, hansısa bir görüşdə ona sual verirlər. Deyir, bəli, mən də xəbərlərdən izləyirəm. Amma xarici işlər naziri bu prosesi xəbərlərdən izləməməli. Özü bu prosesin içində olmalı. Bu bunun yollarının necə qarşısının alınması yolları necə olmalı? Bax fikir verin. Bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin e, müavini səhv etmirəmsə Xələf Xələfov e, demişdi. O da çox qəribə araşdırma apardı. Yox, bir fəlsəfi bir açıqlama vermişib. Ailələrdə bu çox pis halda gedilir. Onu bir hamı deyir əslində. Yəni e, e, Hacı Qamət bir fikir söylədi ki, xarici ölkələrdə də bu proses var, nəzarətdə saxlama çətin. Bəli, məsələn bizdən də güclü ölkələr var ki, Fransası var, Böyük Britaniyası var. Oradan artıq e, say mini keçib. Orda ərəb əsilli və vətəndaşlardır, gedirlər Suriyada savaşırlar. Amma onlar müvafiq addımlar haqqında artıq düşünürlər. Onlar da təhlükəni görürlər ki, bunlar geri qayıdandan sonra hansı təlimatlarla geri qayıdacaqlar. Çünki həmin insanlar hətta Böyük Britaniyada, Fransada yaşaya-yaşaya da terror əməllərinə baş vurdular. Da ki, təyyarələri partlatmaq istəyirdilər Londonda, Fransada müəyyən ə, problemlər yaradılır, müəyyən terror aksiyaları yaradılır. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan bu ölkələrlə və ilk növbədə Türkiyə ilə təmaslarını yoğunlaşdırmalıdır, genişləmək, kəşfiyyat orqanları. Ki bu çünki gedənlərin mütləq ərkəz əksəriyyəti Türk özəlindən keçir Suriya. Demək, bu məsələ Türkiyə müvafiq orqanlara müzakirə olmadı. Türkiyənin yanlışlığı nədə oldu? Bu proseslər başlayanda bəli, Əsəd diktator idi, onunla körpüləri yandırdı, müxalifətə dəstək verdi. Bəli, mənim də müxalifətə simpatiyam var idi. O ilkin dövrədə Azad Suriya ordusu dünyəvi bir hərəkat idi. Ordudan qopan zabitlər və əsgərlər Əsəd rejiminə qarşı savaşırdı. Amma hadisələr inkişaf etdikcə gördü terror yuvasına çevrilir. Müxalifətin özü də parçalanıb. Azad Suriya ordusu elə bir ə, qüvvəsi oldu və əsas qüvvə ə, ələ keçirdi terrorçular. Savaşırlar kəndləri ələ keçirirlər və insanlara zülm edirlər. Və qərb də qorxdu bir anda. Türkiyənin özü də qorxdu. Yəni mən müxalifətə dəstək verməm, artıq terrorçularla üz-üzə qalmışam. Və o terrorçular artıq Türkiyənin özündən də problem yaradıblar. Çünki bu günlərdə informasiya daxil oldu ki, Al-Qaida nəsə Türkiyədə planlaşdırmır. Yəni Türkiyə özü də gördü ki, müəyyən strateji səhvlərə yol verib Azərbaycan bu səhvlərə yol verməsin deyə, bu xətaya girməsin deyə Fransa ilə, Böyük Britaniya ilə, Türkiyə ilə hansı ki, eyni problemlərlə üzləşir və vətəndaşları Suriyada döyüş edir. Bunların kəşfiyyat orqanları, müvafiq strukturlarla bu təmasları yoğunlaşdırma bu prosesin qarşısını almalıdır. Çünki 100, 200, 300 Suriyada savaşan Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan üçün çox böyük rəqəmdir. Hı -hı. Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, Suriyaya gedənlər heç də dini etiqadları üçün getmirlər. Axı vuruşan hər iki tərəf özünü müsəlman elan edir. İndi kimdir din uğrunda vuruşan? Kim mənə Azərbaycanda bir müsəlman göstərsə, onun əksini sübut etməyə hazıram. Axı Azərbaycan kimi bir ölkədə yaşayıb İslam dininin tələblərinə əməl etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. İndi kimsə durub deyər ki, mən bütün dini ayinləri əməl edirəm. Bəli, zahirdə bunu etmək olar, amma əməldə bunu etmək mümkünsüzdür. Yaşar imzalı dinləyicimiz bu fikirdədir. Salam, Suriyadakı daxili, e, daxili savaşlar qərb ölkələrinin marağındadır. Sonra isə Bəşər Əsədin şiə olduğu üçün devirmə istəyirlər. Orada dini yox, Dövlətlərin savaşı gedir yazıb dinləyicimiz isim, ə, e, adını, imzasını qoymayıb. Salamlar. Üzr istəyirəm, e, buna da biz münasibət bildirək. Bu da Azərbaycanda yanlış təsəvvürlərdən biridir. O da məhsəb qarşıdurmasını gücləndirən bir fikirdir. Ki, güya Əsəd əşya olduğuna görə onu ta ki hansısa güclər devirmək istəyir. Bax. Amma bu vaxta qədər də Əsəd ə, e, şey idi də, yəni olsaydı bu vaxta qədər olardı. Hətta ondan əvvəl onun atası rəhbərlik edirdi. Bax indi mən tutaq oxumuş adamam. Kobud desə mən də şiyə sayıram, şiyə namazı qılıram. Amma mən elə that ilk gündən onu avtoritar rejim kimi qəbul etdim və mən də digərək bu adam devrilməlidir. Dünyəvi bir hökumət qurmalı. Yəni burada məhzəbə görə ki, məhzəbə görə ki, insanlar artıq fərq qoyur. Bəli, bu bu gedişat ərəb dünyasında var və bu təhlükəli gedişatdır və müharibələr də sanki bu bunun üzərində gedir. Məhzəb savaşı. Bu məşhur Amerikalı alim Huntington əslində proqnozu çox təəssüf ki, düz çıxdı mədəniyyətlər arası savaş. Artıq məhzəblər arası savaş gedir ərəb dünyasında. Livanda gedir, Suriyada gedir, İraqda gedir. Biz biz bunu bu savaşlardan Azərbaycan özünü qorunmalıdır. Çünki bizim tariximizdə belə bir hal bu hal olmayıb və gələcəkdə də olmaması üçün ciddi işlər görmək və bu cür fikirlər əslində çox təhlükəlidir. Dinləyicilərimiz yenə yazırlar, salam, bir çox sələflər Qamət Süleymanovu öz liderli saymırlar. Buna səbəb onun Heydər Əliyevə ə, e, cənazə namazının qılmasındadır. Qamət bəy bu barədə nə deyə bilərsiniz? E, mövzumuz Suriyaya gedən Azərbaycanlılardır. Salam, nə vaxta qədər İran və Səudiyyə Ərəbistanı var? Fikir bildirim. Buyurun. Yəni Heydər Əliyev müsəlman idi və müsəlmana cənazə namazı qılmaq lazımdır və mən də bir müsəlman gördüyümə görə cənazə namazı qılmışam. Burada nə var ki? Hı -hı. Salam, nə vaxta qədər İran və Səudiyyə Ərəbistanı var, bu müsəlman ölkələrində sakitçilik olmayacaq nemət imzalı dinləyicimiz yazır. Qəti fikrimdir, Suriyada dini savaş getmir. Oraya gedən həmvətənlərimiz üçün də çox təəssüflənirəm. Suriyaya gedən insanları mən o zaman başa düşə bilərdim ki, Suriya başqa bir konkret ölkə tərəfindən işğala məruz qalsaydı, onda müsəlman qardaşlarımıza kömək etmək məntiqi məntiqli olardı. Amma orada ölkə daxili proseslər getdiyi üçün kənardan kimlərinsə bu döyüşlərə qoşulması istər در دینی və ardıvar ə, istərsə də hüquqi cəhətdən düzgün deyildir. Məsələyə dini cəhətdən yanaşılarsa, Suriyadakı müsəlmanların bir-biri ilə savaşı meydanına hər hansı bir müsəlman ancaq onları barışdırmaq məqsədi ilə gedə bilər ki, təəssüf ora gedən azərbaycanlılar bu imkana malik deyillər. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Salam, bizim Əfqanistanda və İraqda da əskərlərimiz ə, adları sülhməramlar olsa da onlar da öldürə və ölə bilərlər. Onlar barədə nə deyə bilərsiniz? Olsaydı bu barədə rəsmi məlumat yəqin ki, ə, ə, e, informasiya saytlarında siz ə, e, bu xəbərə rast gələrdiniz. Üzr istəyirəm. Yəni deyək ki, Azərbaycanlılar İraq və ə, e, Əfqanistan əslində yəni ki, çox güman ki, ə, yəqin yaxın qohumlarından kimsə var, narahatlığını bildirir ki, sülh məramlarından kimsə də varmı orada? Yəni... Əslində burdan bir maraqlı mövzuya keçid də ola bilər. Nədir o keçid? Suriyada bu proseslər başlayanda təhdid eşidirdi ki, hansı Azərbaycanlı hə Suriyada savaşır. Hə. Amma o hansı insanlar idi? O Azərbaycandan gedənlər deyildi. O nə vaxtsa neçə il öncə gedib daha radikal <laughs> təbəqədən sayılıb gedib ə, e, İraq, İraqda, İraq və Əfqanistanda savaş və artıq belə deyək, təcrübə də toplayıb savaşlarda. Oradan o keçib Suriya. Onlar amma çox təhdid idi. 2 3 5 nəfər. Daha sonra kütləb əsas təhlükə kütləvilik burdan başladı. Onlar da bəli, o oradan gedənlərdir. Və mən ona görə təsadüfən Çeçenistanı xatırlamadım. Çeçenistanda iki savaş olub, Hı -hı. orada sələflər gedirdilər. Ə, ta ki ə, oradakı qüvvələrə, mücahidlərə qoşulub Rus ordusuna qarşı savaş. Amma bir Azərbaycanlı sələfinin mən mücahidlərə qoşulduğu haqqında faktı xatırlamıram. Hı -hı. Deyirlər Suriyadakı dava neft borusu davasıda hakimiyyətdəki bəylər öz eqoist məqsədləri üçün səmimi möminləri davaya atır. Bizim bəylər də bu işdə işdə yardımçıdır. Yəqin bu radikal dindarları çox böyük qüvvələr maliyyələşdirir, yazıb dinləyicimiz. Mən bir məsələni başa düşmürəm. Vuruşmaq istəyirsən, get Qarabağda partizanlıq elə. Məgər Suriyada ölənlər bizim şəhidlərdən üstündürmü? Məhərrəm imzalı dinləyicimiz belə bir sual qoyub və dinləyicimiz var telefon xəttində. Onu da eşitdik. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Hörmətli... Salam, buyurun yardımlıdandır Şahlar müəllimdir. Buyurun Şahlar müəllim, fikirlərinizi eşitdik. Salam əleyküm. Bu ə, e, bu Suriya ilə bağlı o müzahidələrlə bağlı mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Buyurun. Bilirsiniz bu hazırlanmış böyük strategiyanın kiçik taktiki gedişləridir hələ. Belə demək olar ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Bax, bu günləri deyirlər ki, Suriyada vuruşurlar demeli Azərbaycanlılar. Bunlar necə cihad sayıla bilər ki, axı bu günləri Hristiyan Hristiyanla vuruşmur, Müslüman müsəlmanla ama Suriyada qırır bir Bir grupu adın qoyub Şia, bir grupu adın qoyub Sünni. Sünninin Şiyəni öldürməsi çok kahramanlık. Şiyənin də Sünnünü öldürməsi çok kahramanlık. Bu elə xristianların hazırlanmış bir planıdır. Taba bu Azərbaycana da gelip çıkabilir. Əgər həqiqətən bu cihaddırsa, bu gün xristi, erməni xristiyandır Qarabağı alıb. Əgər cihaddırsa bu sünni, şia təriqətlər birləşsin, getsin o Qarabağda vuruşdu. Mən də deyim ki, bu din uğrunda cihaddır. <laughs> Oraya gedənlərin bir qismi ehtiyaclıq üzündən aldadılmışlardı. Bir qismi ehtiyaclıq üzündən deyiblər pul verəcək. Onların heç çoxu hansı əqidə uğrunda, nə uğrunda vuruşmağın bilmir bu bir gün gələcəkdə Azərbaycan üçün də fəlakət. Çünki Alo. Bəli, eşidirik, buyurun. Azərbaycanda bu günləri həm təriqətləri də var daxildir. Bunu gizləmək mümkün deyil. Sabah orada o Suriyada vuruşanlar necə deyir, Bəşər Əsəd Ələvidir, biz onu qıracağıq. O birisi də deyir ki, bu sünnidir, biz bunu qıracağıq. Biz hara gedib çıxırıq? bu müsəlmanlar istəyə Azərbaycanlı olsun, istəyə dünya müsəlmanları, aili bu xristianların torundan çıxmalıdır. Aydındır fikirləriniz, aydındır. Təşəkkür edirik. E, amma dinləyicimiz nədənsə hər şeyi başqa dinin, e, yəni adı ilə bağlayırdı və dində ayrı seçkilik salırdı. Əslində azadlıq radiosunun qaydalarına əksinə, əksinə deyilmək istəyirdi, amma <laughs> özü bu fikirlə ki, xristianlara başlayır. <laughs> özü özünə zikr edir və çox maraqlıdır ki, biz əslində ə, e, heç zaman <laughs> sadə məsələlərlə məşğul sonu birbaşa strategiyadan yapışırıq. Yəni bu da əslində doğrudur. Buyurun. <clears throat> Bilirsiniz, Suriya mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Buyurun. təbii ki, böyük bir oyundur və bu oyun Suriyada başlamayıb. Və ola bilsin Suriya ilə qutarmayacaq ələm. Çünki bu tamam, oyun birinci İraqdan başladı və sonra keçdi Libiyaya, sonra Yəməndə bir e, bir müddət Hı. davam elədi. Sonra Tunisdə davam elədi və həmin məsələ sadəcə e, Suriyada davam eləyir. Sadəcə Suriyada ləngiyir bu. Suriyada ləngiyir, çünki orada maraqlar, məsələn, İraqa baxanda, başqa ölkələrə baxanda, o problemli ölkələrə, orada daha çox olduğuna görə orada bu ləngiyir. Bunu deyək ki, Suriya ilə bağlamaq bu İraqdan gəlir. Bu indi ola bilər indi bu cürbəcür buna baxışlar var. Məsələn, baxışlardan biri orada bir balaca bir dənə ölkə var. Hamısı onun təhlükəsizliyinə görədir. O qonşu ölkə İsrailin hamısı təhlükəsizliyinə görədir. Bu ərəb ölkələri kimdə silah var, kimdə ordu var, onları zəiflətməkdir. Və ya məsələn ümumiyyətlə o xaritələri, böyük ölkələri bəzən biraz dəyişməkdir. Burada cürbəcür hallar ola bilər. Qəlbin də, qərbin də əli istisna olunmur bu amma, hadisələrdə. Ə, e, siz İsraili misal çəkdiniz, amma Bəli. ə, e, İsrailin də Fələstin problemi, yəni Fələstinlə problemləri var. Ə, e, yəni illərdir ki, Fələstində insanlar öldürülür, yəni müharibə gedir faktiki olaraq orada. Amma bununla bağlı hansısa bir yenə də Elxan bəyin ə, sözü olmasın, hansısa bir Azərbaycanlının ora gedib döyüşdüyü barəsində məlumat yoxdur. Bəli, təbii ki, Fələstində vəziyyət tamam başqadır. Ola bilər bu da elə səbəblərdən biri olsun ki, Fələstini qüvvət verən həm ə, e, mənəvi, həm maddi o ölkələr idi. Və onlar təbii ki, onlar zəiflədilir və burada bilirsiniz, ə, e, çox maraqlar var, çox tərəflər var və qərbin əli istisna olunmur bu hadisələrdə. İlxan bəy, e, fikirlərinizi bildirərsiniz Qamət bəyin dediklərini, amma mən istəyirəm ki, son olaraq həm də onu soruşum ki, bax, e, bu hadisələrlə bağlı dini komitə dəfələrlə açıqlama Hı. yayıb, şeyx e, bayaq toxunduq fətva verib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama verib ki, nəzarətdə saxlayırıq. E, Xarici İşlər Nazirliyi dedik, deyirlər ki, araşdırma aparır. Hətta prezident administrasiyasından e, narahatlıq bildiriblər bununla bağlı. Qarşısı alınmır və bu tərəfdən də e, bayaq qeyd elədik, e, təhdidlər davam edir. Ekstrem edilmiş e, qruplar tərəfindən. Azərbaycanı hə, hər hansı bir təhlükə gözləyə bilərmi bundan sonra və bunun qarşısı necə alınmalıdır bu sual? Əvvəlcə Qamət bəyin toxunduğu bəzi məsələlər mən də fikrimi bildirmək istəyirəm. E, türklərin bir yaxşı sözü var, komplo teoriyaları. Mən Qərbin rolunu o qədər eşitməzdim. Qərb bacarıqsızdır. Amma ə, e, tutaq ki, qərbdansa beyin mərkəzi planlar qurub ə, e, Liviyanı, tutaq ki, Misri dağıtmaq və ə, e, İsrailini qorumaq. Əslinə belə baxanda məntiqlə Suriyadakı indiki hadisələr İsrailin maraqlarına cavab vermir. Çünki Suriyada yenə ə, Əsəd diktator olsa da, mən düşünürəm ki, İsrailə elə belə diktator lazım idi. Nəinki Al-Qaida kimi terrorçu qrupların bu ölkəni nəzarətçi alana gətirmək. Əksinə, mən düşünürəm ki, İsraildə Suriyada Əsədin və əvvəlki rejimin qalmasında maraq fərqli. Status quo yəni. Status quo qalaydı, əsər necə ki əvvəllər idarə Hı. etmirdi. Düzdür, Halland təpələri var, onun üstündə mübahisə gedir. Amma bir var Amma təhlükə yox. Amma təhlükə yox idi Suriyadan. Suriya tutaq ki, raketlərlə İsraili vurmurdu. Amma indi kim zəmanət verə bilər ki, o o hissədə, sərhəd hissəsində nəzarət terrorçu qruplaşmalar əlinə keçsə, həmin terrorçu qruplaşmalar İsrail ərazisini vurmasa, İsrail də cavab verəcək. Çünki İsrail heç bir aksiyanı cavabsız qoymur. Biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Bu baxımdan əslində Suriyadakı bu hadisələrin bu şəkildə gəlməsinə və yaxud Misiri götürsək, Misirdə ə, məsələn Hüsnü Mübarək İsrailə uyğun bir adam idi. Baxmayaraq ki, avtoritar rejim idi. Sonra aləm dəydi bir-birinə qarşıqlıq. Yəni demək istəyirəm ki, Qərb əgər bunu planlaşdırıbsa, bu bu planlar İsrailin heç bir xeyri yox, əksinə ziyanınadır. O ki qaldı sizin sualınıza, bəli, Azərbaycana real təhlükə var. Yenə yəni, də təkrar bir, Azərbaycanda heç vaxt məhsəb qarşı durması olmayıb, amma indi bu istiqamətdə müəyyən mən təhlükələr də görürəm. Yenə də deyirəm, 90-cı illərdə Azərbaycanda nurçular yox idi. Nurçu cəmiyyəti yox, indi qəşəng köksü alıblar imkanları da genişdir. Demirəm onlar Azərbaycan təhlükədir. Amma onların da müəyyən bir qismi var ki, əgər Türkiyədə bu işləri görə bilirlərsə, paralel dövlət <laughs> qura bilirlərsə, gizli çəkilişlər, nazirləri dinləyə bilirlərsə, heç kim zəmanət verə bilməz ki, bu işləri onlar başqa bir ölkədə də görə bilməzlər. Çünki ən strukturlaşmış onların xaricdə ə, orqanları, strukturları məhz Azərbaycandadır. Bu bir. İkincisi yenə də sələfi cərəyanı. Mən məsələn xatırlamıram ki, sələfi cərəyanı keçmişdə Azərbaycanda populyar olub. Bir cərəyandır, bir o da özünə qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilər, ibadətlərini edə bilərlər. Amma yenə də bu da dövlət buna da nəzarət etməlidir. Dövlət nəzarət etməlidir ki, o, o insanlar radikallaşmasın, gedib qrup terrorçu qruplara qoşulmasın. Amma faktdan da biz qaça bilmərik. Fakt ondan ibarətdir ki, tutaq ki, Nurcu cəmaət bu saat dünyəvi işlərlə məşğuldur. Məktəblərdə tədrislə məşğuldur. Qəzet çıxarırlar, televiziyaları var qeyri-rəsmi, amma sələflərin bir qrupu radikallaşır, bir qrupu Suriyada gedir savaşır, bir qrupu terrorçu təşkilat yaradaraq meşələrdə silah gəzdirir. Yəni bu fakt da var ki, bu da Azərbaycan üçün real təhlükədir və bütün bunlar bütün bunlar ancaq güc yolu ilə mübarizə aparmaq da mümkün deyil və bu düzgün də olmaz. Maarifçilik, maarifçilik və maarifçilik. Yenə deyirəm, amma ki, bir konsepsiya əsasında. Hı -hı. Buyurun Qamət bəy, əlavəniz varmı? Və əlavən budur ki, təbii ki, çox səslənir ki, onlar qayıdacaqlar və s. Birinci, ora gedənlər iki qismə bölmək olar. Bəli, Bəziləri gediblər sırf kömək eləmək. Təbii ki, gedənlər cürbəcürdür, cürbəcür məqsədlər daşıyır. Bir qismi ola bilsin qayıtsın, amma çox qismi mən inanmıram. Çünki ora gedənlərin artıq o fikir aparıb onlara, o ölüm şəhadət fikri. Ona görə onlar gedirlər qayıtmamaq üçün. Onlar gedirlər ki, əslində bəziləri gedir ölmək üçün orada. Ki deyir fürsətdir şəhid olmağa, gedim orada şəhid olum. Amma belə e, təbii ki, bu fikir var, lap e, Suriyadan heç danışmasa da bu fikir var. Nəinki Azərbaycanda ümumiyyətlə hal-hazırda ölkələrdə böyük bir problemə çevrilir. Və mən də dəstəkləyirəm ki, təbii ki, maarifləndirmə işi, lakin necə <laughs> aparılır, hamı deyir, lakin necə Yəni mən məsələn təklif edirəm ki, ən böyük e, məsələlərdən biri məsələn Əbu Bəkir məscidinin açılmağıdır. Mən də bu təklifə qoşuluram, dəstəkləyirəm. Əbu Bəkir məscidi ə, e, açılması həmin bu bəzilərin radikallaşmasının da qarşısını alar, dövlətin də nəzarəti onlar üzərində artırar. Çünki param-param düşəndə bu dövlət üçün daha böyük təhlükə yaradır. Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza gəldikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün. E, e, xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.